أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Salatul Istihara pod brojem 440 kaže usannu li men arade emren mubahan wal tebese alihi vajhu le hajri en yusali rakatein min gajri l feridati thumme li, li je kul kaže uh, osuneta je da ono ko hoće nešto što je mubah, to je dozvoljeno da uradi, <clears throat> vol tebe se već od ajde. Pa mu nije, nije jasno, znači, oblik hajra u toj stvari koju hoće da radi. Odnosno, da li u tome hajr ili nije u tome hajr. Enu salija rekata da klanja dva rekata, min gajri ferida, mimo, mimo farza. Znači, može, može uz na filu neku da klanja ili posebno dva rekata uh, eh, salatu istihari, namaza istihari. I onda na to, na, znači, na prilikom klanjanja da kaže Allahuma inni estahiru ke bilmike, onaj duži hadis od, od Abdullah Suda. Duži tekst hadisa, znači ta dova koja se uči, e, kaže ila qaulihi wa yusamma hajatuhu, u tekstu hadisa ima, kaže na mjestu gdje se spominje, u toku hadisa se ubaci ono zbog čega klanjaš istiharu. Znači, da ti Allah u tekstu hadisa je došao da, znači, da tražiš od Allah zbog e, njegovog znanja i moći, da ti, znači tu stvar koju hoćeš da uradiš, da ako je ona dobra za tebe, da te pomogne u tome da je, da je uradiš i završiš. Ako, ako znači, ona nije dobra, Allah Žešanu zna dobra, nije dobra za tebe, da te Allah Žešanu e, znači, odvrati od nje da je ne uradiš. Tako došlo došao tekst od Isa otprilike u značenju. Kažu, e, kaže, وَلَمْ يَسِحُ لَمْ fi, fil في fiha فِيهَا شَيْءٌ mahsus. I kaže, nije prenačeno ništa, ovaj, misli, e, šta se uči na ta dva rekata namaza i stihare. Uglavnom tema je stihari, znači to je to druga tema. Ovaj, ovdje da ne bilo zabavno odešao na početku, kaže, ko hoće da uradi neku dozvoljenu stvar. I nije mu jasan e, oblik hajra, način hajra u tome. Znači, ispravno ovdje, znači, da bi osoba klanjala istiharu, mora imati odluku da nešto da uradi. <clears throat> Onaj ko nije siguran, hoće li neće uraditi, taj ne treba klanjati istiharu. Znači, e, osoba neka hoće da <clears throat> ima namjeru da oženi neku, e, neku ženu. Kad, kad se odluči da hoće da oženi, onda klanja istiharu. A ne upoznao neku ženu i onda klanja istiharu i traži od da mu, da mu dadne znak da li da je ženi, da li da je ne ženi. Znači, tako nešto nije došlo u hadizma. Znači, došlo u hadizma i da hemme ahadakum bi amri. Kada neko od vas hoće nešto da uradi. Znači, već ima namjer a ne iza šeke ehadu kufjem. Znači da je došlo, kada neko sumnja od vas, jel mu to, jel mu to dobro, nije dobro, onda da klanja stihara. E, e, znači, a u nas je rašireno, inače u praksi kod ljudi rašireno da se klanja stihara kad ne znaš šta će raditi. Bilo radi ili ne bilo radi. To je to totalno pogrešno, znači da tu se ne klanja stihara. Znači, osoba treba mora donijeti odluku da li da, hoće da uradi i kad kreni da uradi i hoće da uradi, onda klanja stihara. I, e, I sam tekst istihare ukazuje na to. Jer u stihari kažeš, ako ova stvar koju hoću da uradi dobra, za mene pomozi mi u nju da je, da je završeno kraja. Ne kaže, onaj, nije došlo u tekstu hadisa, kaže, ja nijem, nisam siguran je li ovo u redu za mene. Pa eto, ako je hajr, ovaj, da je uradi Ako nije hajr, ne. Ovo što hoću da uradim, ako je hajr u tome, pomozi me da je završim do kraja. Ako nije hajr, odvrati me. Kako će Allah ono odvratiti? Na neki način, bilo koji način. Onemogućiti, jer si dobio Allah onemogućiti da tu ne uradiš tu stvar, odvraćate od nje pa je nećeš uraditi. Pojente u tome znači da se ovdje e, klanjanje stihari se odnosi na osobu koja nešto odluči da radi, a ne koja u osnovi sumnja bilo uopšte uradila ne bi uradila. <clears throat> oko toga kad se klanja, da li se, da, da li se uči ova dova, da li se uči e, ovaj, e, na zadnjem rekatu, podignu se ruke ili dovi, ili se kad završi nama se dovi, ili se dovi u toku, ovaj, na kraju je tehijatu, da se dovi ova dova, znači ima više mišljenja kod učenjaka, ima širine, u tome nije to pojašnjeno, ovaj, nije pojašnjeno u, u hadisima, e, kako, na koji način se uči i kad se uči ova dova. Dobro, da ne, idemo detalje, znači, ovaj, najbitnija stvar da zna, znači da je da klanja istihari, nije došlo do da mora čovjek osjetiti neki poseban znak, da mora nešto sanjati, da mora dobiti ova, i šaret neki po tom pitanju, nego klanja i nastavi živi, treba da znači, klanja istiharu zato što je klanja, i nastavi živjeti kao da nije ništa bilo. Znači, Allah zna najbolje ako je, znači, ti si dovio Allah slonio se na to i klanio se više možda puta Tiharu, nije bitno. Znači, ako, ako eh, do, traži se Allah šanu da ti pomogne u tome, da te odvrati u tome, u tome nije hajr ja Allah znači ima način, mogućnost kako da te odvrate, a ne da ti moraš nešto posebno sanjati ili ovaj, što imamo praksi da ide, da ide kod posebnih žena, ljudi koji sanjaju, koji klanjaju istiharu za tebe da vidiš šta je problem kod tebe. Znači to smjurja, to nije veze s vezom, ni s stiharom, ni, znači obično i poigravanje, smijavanje s ljudima. <clears throat> Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,